geometrike mu ifaransa bigira mu irangurwa ry'imigambi muri politiki naho ngo ntihari bwagere yuko hoba inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka afurika y'ubuseruko ku byerekeye ibiganiro by'abarundi bibera yarusha mu gihugu ca ya Tanzania ivyo nibishikirizwa n'ishirahamwe Onerope Burundi hakaba ari mu itangazo iryo shirahamwe ryashize habona kuri uyu wa gatanu mu gisata c'amagara y'abantu ibitigiri vy'abagwaye indwara ya malaria ngo byaragabanutse muri kuno kwezi kwa kabiri mu ntara ya Bururi mukaza gutega amatwi cegera curongoye ibitaro bikuru vyo mu ntara ya Bururi murano makuru izo nizo ngingo nkuru nkuru zigize ano makuru mukanya tuje tubagira bagira ku muriri aya n'ayandi kazi Dasubiye kubaha ikaze Juvenal barenganije ngiye kubashikiriza ano makuru mu buhinga bw'ivyuma nkaba ndiko ndafashwa na mugenzi Jean-Claude Habimana. Naminje rero kubibabwira mu nkuru nkuru zigize ano makuru ukutamenya akamaro ko gutanga amakuru ajanye n'uburere ni kimwe mu ntambamye ibiro by'ihuriro y'ubuhinga bwa none bwiga ibijyanye n'uburere icyo bita Bureau de Centralisation Géométrique mu Gifaransa bigira mu irangurwa ry'imigambi. Munyamabanga nshingwabikorwa muri ibyo biro frederico ngendabakana akamyesha ko ayo makuru afasha uwo wese ashaka gukorera umugambi kanaka mu turere dutandukanye atarinze gutama agasaba rero abajejwe kubika ayo makuru kuyatanga ngo kuko ngo boba bayabika nk'uko umuntu abika udufaranga twiwe muri banki uwo mugambi eh, kugira ngo ushyirwe mu ngiro ntambamye inkenke ziraboneka kuko abatangira ayo madone tuvuga eh, rimwe rimwe ntibabyumva igituma bariko barayatanga hari aho bibaza ko tugiye kuyagurisha natwe ntitugurisha twebwe turabika turi nka banke iyo umuntu ajanye amahera muri banke ntaje uvuga ngo amahera yanje ngo uzohavuye arya oya uba uzi ko yabitse uzi yuko uzogaruka ukayabikura umunsi uzogombe mugabo amahera uyabitse muri banke ntuce uvuga ngo ntagire icyo azokora uwuyakeneye araza akayakoresha mugabo ukaba uzi yuko amahera yawe aguma ari aho ataho ya yagi na biro do centralisation rero nayo nyene ni nkuko nyene watanze amadone abayakeneye bazoza tubabwire ko ariho kugabaheze bayakoreshe ndibarinde gukora yandi madone muri politike nayo nabibabwiye mu nkuru nkuru zigize ano makuru ngo ntihari bwagere yuko hoba inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka afurika y'ubuseruko ku byerekeye ibiganiro by'abarundi bibera i arusha mu gihugu cya tanzania byo n'ibishikirizwa n'ishyirahamwe onerope burundi nk'itangazo ryashize ahabona kuri uyu wa gatanu aho ryashikirije aho rihagaze ku bijyanye n'intambwe ibiganiro bibera i arusha mu gihugu cya tanzania bigeze ko njangwa jiriberi beko aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe onerope burundi iyo nama nama ntiyari ikenewe ku bwa onerope ubu kuko iyo nama ntiyari bwagere kuba kuko ntaho ibiganiro birashika mu gihe inama y'abakuru b'ibihugu yoba onerope burundi irasaba yuko boshyira ku rutonde ku byo bazokwiga cyane cyane kuraba igituma uburundi bwabaye icyitegererezo cyo guhunga abanyademokarasi muri aka karere ibihugu bya rutura byafashe iyo ngingo abakuru b'ibihugu bo muri aka karere bakacishira ku rutonde kandi bakaciga neza ni umutekano kuri bose nacyo nyene cari mu vy'umuhuza yashikirije twebwe muri Europe Burundi tubona ko umutekano hari mu gihugu cyose, ariko ko kudahana ari byo bituma umutekano uhungabana cyane cyane. nta kuntu bovuga umutekano bakanka abashatse gutembagaza ubutegetsi n'abagize imigumuko ko bahanwa rero onerope burundi bona yuko amategeko yokurikizwa niho umutekano woba kuri bose abakosheje bagahanurwa bakongera bagahanwa kwirinda kuguma kwirukira ubumwe bwa buraya kugakoze akariko kose radiyo nderabakurura urabandanya gutega amatwi ano makuru kuri bwa buhinga bwa none mukayakurikiranira kuri we zitatu akaburungu radiyo nderagakura akaburungu kome reka rero tuyabandanirize mu bijyanye n'inyigisho abanyeshuri batatu babaye aba mbere muri cya kibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kubandanya ibyigwa by'inyuma ya shure shingiro bo muri komine ya rusaka aho turi mu ntara ya mwaro bararongejwe kuri uyu w'imana udushimwe tugizwe n'ibikoresho by'ishuri umuyobozi w'inyigisho muri muri iyo komine Celestin Nshimirimana akavuga ko ari kugira ngo bakaburire abanyeshure gukunda ivyigwa kandi babone ko hari n'abandi bashima umwimbu baba baronse. E, udushimwe hanyuma bagaca bafata n'abana batatu barose amanota menshi mu ikomine akaba aribo baca baronka utwo dushimwe mu bisanzwe cyane cyane abo banyeshuri baba babaye aba mbere gusumbya abandi mu ikomine umwe turamuha agasakoshi kameze neza hanyuma tukamuha n'amakaye nka cumi cyangwa arenga tukamuha n'amakaramu abambere bishika tukabafya twita akazinduzi nk'akamverope kugira ngo babazoze hamwe n'abigisha kaba akaryo keza kuko uje hamwe n'abigisha barabe ukuntu bawushirizaho inguvu kugira ngo baronke umwimbu utumbiye tubasaba ko kubibungabunga tubasaba ko cyane cyane ariko bandanya babi tuzabikurikirana kugira ngo bibagirire akamaro nibyo tuzobishima gusa ko turiko turabironka ahubwo tuzohava dushima n'icyavuyemo tuve ngaho imwaro tunyarukire hariya mu rumonge mu bijyanye n'iterambere bimwe mu bizorangurwa muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu ntara ya rumonge ngo harimo gutera ibiti ku mitumba itandukanye no kubaka eh, ikivuko ca rumonge ibyo nibishikirizwa na buramatari w'iyo ntara yuvenali bigirimana aho asaba abanyarumonge kubandanya bitwararika iterambere ry'intara yabo kugira ngo bazoshobore kuronka ikibanza ca mbere mu gihe mu rutonde rw'ukuntu intara zarushanijwe mu kurangura imigambi y'iterambere umwaka uheze iyo ntara ya Rumonge yari yaronkejwe ikibanza ca kane kurikira Juvenal Bigirimana akaba ari burubura amatari w'intara ya Rumonge Gambi munini ya rero twagize wo gutera ibiti n'ibindi muri buyengero barashyize imbere gukwega amazi hagaca habaho no kugira ibikoresho nabo nyene byo mu mabiro intebe z'abanyeshuri n'ibindi bikoresho byo mu masantere de sante hamwe rero n'ibikoresho byo kubaka ishuri ry'imyuga baduhaye mu makomine cumi n'atatu y'uburundi muri rumonge twaragiyemo hariho ishuri ryiza ry'imyuga rifashwe ibikoresha ahanini n'ibiro by'umukuru w'igihugu nko muri komine burambi eh, barashyize imbere kubaka ibiraro bibafasha cyane n'izindi komine kugira ngo eh, ibidandazwa bishobore kugenda neza eh, muri bugarama bazokwega amazi n'iby'amashuri n'izindi yubakwa ndetse bazanira amahera ibyo bita amasare ibyo byose ni ibikorwa n'imbukira bwa mbere n'ubanza kubashimira ku bikorwa bakora n'ibyo bakoze mugabo ndabona ngere ndabatera kamo ntibaruhe babandanye dukora kugira ngo intara yacu burya mu mwaka uheze baradukorashije tuba ba kane ubu rero twagomba yuko natwe twoba ba mbere reka aya makuru tuyasozerere hariya ibururi mu gisata c'amagara y'abantu nawe babwiye mu ngingo nkuru nkuru zigize hano makuru ibitigiri by'abarwaye indwara ya malaria ngo byaragabanutse muri kuno kwezi kwa kabiri mu ntara ya Bururi icegera curongoye ibitaro bikuru by'intara ya Bururi muganga Horugavye Emile akavuga ko ibyo byavuye ahanini ko mibu itera iyo ndwara ya malaria yagabanutse bivanye n'ingene imvura yagiye iragabanuka muganga Emile Horugavye agahamagarira abene gihugu bangaho ibururi kwikingira iyo ndwara mu gukoresha neza imisegetera Burera irimwo imiti ingwara dukunda kuronka muri ibi bitaro vya Bururi nko muri iki gihe ya mbere yo ni ingwara ya malaria iyo nayo kuva mu kwezi kw'icumi ikaba turonka abagwayi benshi ariko muri uku kwezi kwa kabiri bakaba batanguye kugabanuka izindi ngwara dukunda kuronka ni ingwara zikunda gufata abana zijanye eh, no gucibwamo izo nazo nyene zikaba zigwiriye mugabo zirafite amezi zigwira cane cane mu gihe c'imvura hari ingwara nk'umugera wa sida urahari ingwara zidakira nka diabete diabete ni indwara z'ivuduka ry'umurindi w'amaraso mu kwezi kw'icumi gushika mu kwezi kw'icumi na kabiri twararonka ku kwezi abarwayi barenga amajana atandatu ariko kuva muri uku kwezi kwa kabiri bakaba batanguye kugabanuka bakaba twaronse abagera ku majana atatu na mirongo itandatu na batanu insiguro tubiha nuko iyo hageze igihe cy’imvura, imibu iragwirirana ikaba myinshi hanyuma iyo imvura itanguye kugabanuka nayo iragabanuka ariko hari n'igihe usanga abagwayi bari bagiye gukoresha umusegetera kuko twama turiko turabahimiriza ariko iyo haheze iminsi usanga uko imyaka ihera ariko umenga baradebukirwa ugasanga biyanjanjwe ku magara yabo ugasanga imisegetera ntibayikoresheje neza akamutotera abantu bose nuko ingwara ya malaria ari ingwara yica ni ingwara yica ariko iyo umuntu yivuje hakiri kare irakira ivyiza no kwikingira iciza si uko umuntu yorindira kugwara aha rero duhanura abantu bose ata n'umwe avuyemwo cyane cyane ku bana bari mu munsi y'imyaka itanu n'abakenyezi bibungenze kuko bakunda gukarirwa cyane ko bakoresha umusegetera urimo umuti wica imibu gutyo tuzogwanya malaria hanyuma bakagira isuku iruhande y'amazu yabo ibintu by’amashamba n'ibide ibidengeri by'amazi byose bakabikuraho radiyo nderakura hakaba ari nahariro inshuti bakunzi nsozereye ko aya makuru nkaba nkengurukemeye mwese mwafashe umwanya mukayatega abiri reka nkengurukire Jean Claude Habimana afaje mu winga bw'ivyuma kugira ngo aya majwi abashikire Juvenali barengana ariko ndayabashikiriza nkabanda bikebanuye ndabifuriza kugira igitondo cyiza cy’imirimo maze Imana ibandanye kubazigama mubandanye munezerezwa n'ibiganiro bya radio nderagakura